Slavi Se čujemo na palu? Čuje se, alhamdulillah. Taj, bismillah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah.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 Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za grijehe naše tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti. a koga on s pravdom u zabludi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga, sem Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka. I svjedočim da je Muhammed, salallahu alaihi wasaleme, njegov rob i poslanik, uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega, do sudnjega dana. A potom, draga braćo, zaustavili smo se kod riječi autora rahimehullahu ta'ala kod tefsira ajeta فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ A što se tiče onih u čim je srcima zejg, oni u čim je srcima bolest, Oni slijede ono što je manje jasno od ajeta, želeći fitnu i želeći njegov te'vil. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ Njegov te'vil, njegovo tumačenje ne zna niko drugi osim Allah subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah želju za pogriješnim tumačenjem učinio znakom zablude i usporedio to sa traženjem fitne. Nakon toga je postavio zastranu, pregradu, između njih i toga što oni žele i prekinuo njihove žele riječima وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ a tumačenje njihovo zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. To je zadnje što smo spomenuli od riječi autora Hafidahullahu ta'ala Ibn Qudama al-Maqdisija. Pred nama je večera sljedeće poglavlje, a to je predaje Selefa po pitanju Allahovi i Jalla wa ala svojstava. To jest kako i na koji selef želi da nam pojasni u ovome što će spomenuti o, od predaja u ovom, u ovom poglavlju. Pa prvo od tih predaja koje spomenuje su riječi imama ahlu sunneta, imama أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل ركوى إمام أبو عبد الله تذكر كنية إمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم govoreći o riječima poslanika sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yanzilu ila samai dunya doista Allah dželle vala se spušta na dunjalučko nebo au inna Allaha yura fil qiyama ili da će Allah dželle ve ala biti viđen na sudnjem danu. وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى i tome sličnim hadisima, predajama, vjerujemo, kaže Imam Ahmed u ove predaje, potvrđujemo bez određivanje kakvoće i značenja ili pak poznavanja suštine kako je ovdje prevedeno i ništa od toga ne odbacujemo la naruddu shay'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam haqq znamo da ono sa čim je došao Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam da je istina ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتي odbacujemo od poslanika sallallahu alaihi wa sallama ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه i ne opisujemo Đelle ala više od onoga čime je on sebe opisao i ne prepisujemo mu granicu niti kraj niti kraj lese ke mislihi šejun wa huwa sami'ul basir niko nije kao on on sve čuje i sve vidi. Wa naqulu kama qal, Kažemo kao što on kaže wa nasifuhu bima wasafa بِهِ نَفْسَهُمْ I opisujemo ga onako kako je on opisao sebe wa la ذَلِكَ zalik. ne prekoračavamo to. Wa la yablughuhu wasfu al-wasifin. Opisivanja oni koji žele da ga opiše, ga ne, koji žele da ga opišu, ga ne dokučuju nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkemihi wa mutešabihihi. I vjerujemo u čitav Kur'an, cijeli Kur'an, u njegove jasne i manje jasne ajete. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li šena'atin šunni'at. Ne oduzimamo od njega, ne negiramo Allahu dželle ve wa'ala neko svojstvo od njegovih svojstava zbog zgražavanja oni koji se zgražavaju. Wala nata'adda al-Qur'ana wal-Hadith ولا نعلم كيف كنه ذلك الا بتصديق الرسول وتثبيت القران ne prelazimo granice Kur'ana i Hadisa i nije nam poznata suština Allahovi svojstava i vjerujemo poslaniku, vjerujemo poslaniku sallallahu alaihi wasallam i potvrđujemo Kur'an, potvrđujemo Allahovu dželle vala, dželle vala knjigu. Ovo su dakle riječi imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala koje je autor Rahime Allahu ta'ala, Ibn Qudama al-Maqdisi spomenuo u ovom poglavlju o predajama Selefa po pitanju Allahovi Jelle Vala Allahovi Jelle ala svojstava. Dakle, Imam Ahmed Rahime Allahu Teala kaže govoreći u riječima poslanika sallallahu alaihi ve selleme inna Allahe jenzilu ila sema i dunija doista Allah se spušta na dunjaluško nebo ovo je jedno od svojstava koje ahlu sunna wal džema'a pripisuje Allahu Jelle wa Ala zbog vjerodostojnih dokaza koji o tome govore. A ovo svojstvo je spomenuto u hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Dakle, ne prenosi se u Kur'anu, ali je spomenuto u vjerodostojnim hadisima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. A ovaj hadis bileže Buhari, Muslim i drugi, to je riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallame, da se Allah Jelle wa Ala spušta na dunjalučko nebo. Stoga ahlu sunna wal jama'a pripisuje ovo svojstvo gospodaru Jalla wa'ala na način koji dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez ta'tila, bez tahrifa, bez temthila i bez tekifa. Bez da negira i odbacuje ovo svojstvo, bez da izvitoperava njegovo značenje, bez da poredi ovo značenje ili ovo svojstvo sa svojstvima njegovih stvorenja i bez toga da govori o kakvoći Allahovi Jalla wa'ala, oči ovog svojstva kao, svojstva kao i drugih svojstava ali inša Allahu ta'ala detaljnije ovom uh, ovom svojstvu gospodara Đelle Vala će biti riječi kasnije kada autor Rahime Allahu ta'ala bude zasebno spominjao neka od Allahovi Đelle Vala svojstava tada ćemo inša Allahu ta'ala detaljnije govoriti o ovom svojstvu spomenuti tahrif, ta'vil ili tahrif izvitoperavanje značenja ovog svojstva od strane ahlul bid'a novotara i zatim nakon toga ukazati, to jest odgovoriti na njihovu zabludu. Dakle, kaže imam Ahmed rahimahullahu ta'ala govoreći o ovim riječima poslanika sallallahu ve wasallam kao i o riječima poslanika sallallahu ve wasallam u drugom hadisu inna Allaha yura fil qiyama da će se Allah da će Allah jalla wala biti viđen na sudnjem na sudnjem danu na ovo svojstvo ukazuje i Allahova jalla wala knjiga gdje kaže gospodar subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira neka lica će toga dana biti blistava gledat će u svoga gospodara u Allaha subhanahu wa ta'ala također imam šafija rahimahullahu ta'ala je kao dokaz da će mu'mini vjernici vidjeti gospodara jalla wa ala navao i ajed iz sura vajlu lil mutaffifin riječi uzvišenog kella innahuma rabbihim jevme idhin lamahđubun govoreći o nevjernicima kaže gospodar jalla wa ala oni će od tog dana biti prekriveni ili zastreti od gospodara svih svjetova. Kela innahuma rabbihim yawma idhil lamahjubun. Oni će toga dana biti zastreti, biti zastreti od njihova gospodara dželle vala. Pa kaže Imam Šafija rahmehullahu taala, ako će nevjernici biti zastreti od gospodara dželle vala, onda to ukazuje da drugi mimo njih, to jest vjernici, neće biti zastreti od njihova gospodara subhanahu wa ta'ala. Također, ovo svojstvo se spominje u hadisima Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, poput riječi poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, u hadisu koji bileži imam Bukhari i drugi, kada su ashabi, radijallahu anhum, upitali Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, hoćemo li vidjeti našeg gospodara, pa im je rekao poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, da li imate ikakvu poteškoću ili prepreku da vidite sunce u pobijela dana kada nema oblaka, pa su rekli ne, o Allahu poslaniće. Pa ih je pitao poslanik sallallahu alejhi alaihi wasallam imate li poteškoće i prepreke da vidite mjesec onda kada je pun u noći dakle, vedroj noći pa su rekli ne o Allahu poslaniće pa im je rekao poslanik sallallahu alejhi ve wasallam tako ćete vidjeti vaše gospodara. To jest tako jasno i bez poteškoće i prepreke vidjećete vašeg gospodara subhanahu wa ta'ala. inshallah ta'ala i ovom svojstvu će biti riječi detaljnije kada autor rahimahullahu ta'ala bude govorio o Allahovim dželle ve ala svojstvima. O Allahovim dželle ala svojstvima. Dakle, kaže ova ovi hadisi, "Wama ashbah" i oni koji su slični ovim hadisima, to jest kao i drugi hadisi u kojima se spominje u kojima se spominju Allahova dželle ve ala svojstva. Poput Allahovog dželle ve ala svojstva al elistiva'a, uzdizanja nad aršom, svojstvo, svojstva dvaju ruku, svojstva Eh, oči u gospodara subhanahu wa ta'ala zatim nakon toga svojstvo nogu i tako dalje i ova druga dakle svojstva svojstvo gababa, sržbe radosti, i čuđenja i tako dalje sva ova svojstva kaže imam Mahmed rahimahullahu ta'ala nu'minu biha nu'minu biha vjerujemo u ova svojstva dakle ne odbacujemo ih وَنُصَدِّقُ بِهَا نُؤْمِنُ بِهَا وَنُصَدِّقُ بِهَا Vjerujemo u njih i njih potvrđujemo. I njih potvrđujemo. Bila kejf, bez kakvoće. Ovdje govor autora rahime, uh, riječi autora rahimahullahu ta'ala nije cilj, nije, nije cilj ovih riječi da se negira kakvoća ovih svojstava u smislu da ova svojstva nemaju kakvoće. Ne već u smislu da nama nije poznata takva kakvoća. Nije nam poznata kakva je kakvoća ovih svojstava gospodara Dželjavala. Jer govor o svojstvima je ograna govora o datu, o biću gospodara Dželjavala. A ako nama nije poznato biće gospodara Subhana, kakvoća njegovog bića, kako nam tek onda mogu biti poznata, kako nam tek onda može biti poznato, poznata kakvoća Allahovi Dželjavala Allahovi dželle vala svojstava. Stoga Allahova dželle vala svojstva ona imaju svoju kakvoću, ali nam ona nisu, ali nam ona dakle ta kakvoća nije nije poznata, nije poznata. Wala ma'na. Bez kakvoće i sljedeća stvar bez značenja. Bez dakle bez značenja. Također i ovdje kod ovih riječi autora rahimehullahu taala nije cilj ovim riječima da ova Allahova dželle vala svojstva nemaju nemaju značenja. Nije cilj da ova svojstva nemaju nemaju značenja. Već kao što kaže Šejh Uthaymeen rahimehullahu ta'ala المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وصرف به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه značenje koje ovdje ima Mahmed rahimahullahu ta'ala negira ovim svojim govorom jeste ono značenje kojeg su izmislile muatile muatile dakle su oni koji negiraju Allahova jalla vala svojstva odbacuju i tako dalje Min minel džehmija od džehmija i drugi i na taj način izvitoperili šerijatske tekstove Kur'ana i sunneta od njihovog spoljašnjeg značenja i preusmjerili ka drugim značenjima koja su oprečna tim značenjima koja su oprečna tim značenjima na ovo ukazuje činjenica da je Imam Ahmed rahimehullahu taala negirao i značenje i kakvoću kako bi na taj način odgovorio dvijema zabludjelim skupinama skupini muattila i skupini mušebbiha skupini muattila rekli smo ko su muattila oni koji negiraju Allaha dželle ve svojstva a el mušebihe to su oni koji porede Allahova dželja vala svojstva sa svojstvima njegovih stvorenja pa primjer radi kažu Allahove ruke su poput naših ruku poput ruku njegovih stvorenja i tako dalje i tako dalje to su dakle el mušebihe od riječi šebbe od glagola šebbe što znači porediti uporediti i tako dalje tako da Imam Ahmed, rahmeullahu ta'ala ovim riječima cila odgovor ovim dvijema skupinama koje smo spomenuli muatile i el mušebbihe muatila i el mušebbihe wala naruddu shay'an minha i ne odbacujemo ništa od ovih svojstava sve što je pritvrđeno bez obzira da li se radi o Allahu ve dželle vala knjizi ili vjerodostojnom sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer je autor kao što se sjećate rekao ono što je vjerodostojno od sunneta Allahova poslanika sallallahu od njegovih hadisa tako da ovo obuhvata kako da mutevatir predaje, tako i ahad predaje, što god je vjerodostojno od sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam za razliku od određenih grupacija određeni sekti koje ne prihvataju osim ono što je prenešeno mutevatirom osim ono što je prenešeno mutevatirom što predstavlja dakle e, zabludu iskretanje sa pravoga puta jer ovakva novotarija podvajanje kada su pitanju pitanju kada su pitanju prihvatanje hadisa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako dakle u tako fiku i ostalim stvarima nisu pravili selafu salih rahimehumullahu ta'ala prihvatali sve što je vjerodostojno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nisu pitali da li ovo ahad predaja mutevatir predaja i tako dalje i tako dalje wala minha ina odbacujemo ništa od toga wa na'lamu anna ma jahaq i znamo da ono sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi sellem je istina i ne odbacujemo poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne odvraćamo dakle ono ne odbacujemo ono što ne je spomenuto u njegovom sunnetu i ne opisujemo Allaha dželle ve ala više od onoga kako je on sam sebe opisao i ne prelazimo tu granicu ne prelazimo tu granicu lejse ke shay'un wa huwa as-sami' el basir niko nije kao on i on sve čuje i sve vidi niko nije kao on i on sve čuje i sve vidi kažemo onako kako, kao što on kaže i opisujemo ga onako kako on sebe opisuje ne prelazeći ove stvari ne prelazeći ove dakle ove stvari opisivanje onih koji žele da ga opiše opišu ga ne dokučuju vjerujemo u cijeli Kur'an i njegove jasne i manje jasne ajete, ne oduzimamo od njega bilo koje svojstvo svojstava zbog zgražavanja oni koji se zgražavaju. Pojedini ljudi zgražavaju kada Allahu dželle vala pripisujemo svojstva koje je sebi pripisao. Po primjer radi svojstva očiju, svojstva ruku, svojstva nogu, svojstvo prstiju i tako dalje i tako dalje to što se određeni ljudi zgražavaju, to nas ne odvraća od toga da Allahu dželle pripišemo ono što je pripisao sebi svojoj knjizi ili pak na jeziku svoga poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme. Ne prelazimo Kur'an i hadis, ne prekoračavamo dakle u pretvrđivanju Allahovi dželle vala svojstava, ne prekoračavamo Allahovu knjigu i sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, wala na'lamu kayfa kunhu zalik niti znamo kakva je kakvoća, suština tih svojstava. Illa bi tasdiqir rasul wa tathbitil Kur'an osim dakle što vjerujemo u poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i potvrđujemo ono što je Allahova jalla wa ala knjiga, to je Kur'an potvrdila od Allahovi jalla wa ala od Allahovi jalla wa ala svojstava. Dakle, ovaj govor ima, ima Mahmada rahimahullahu ta'ala, kaže šeikh Uthamin, ovaj govor obuhvata sljedeće stvari. Prva od tih stvari وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبوزا vjerovanja i potvrđivanja u ono što je došlo od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada su u pitanju svojstva gospodara dželle vala bez ikakvog dodavanja ili oduzimanja bez ikakvog dodavanja ili ili oduzimanja zatim nakon toga druga stvar a to je pripisujemo ova svojstva bez kejfa i bez mana bez dakle kakvoće i bez značenja. Rekli smo kada je pitanju kakvoća, ne znamo, nama nije poznata kakvoća, iako ta svojstva gospodara Dželjavala posjeduju kakvoću, ali ona nama nije poznata. A što se tiče značenja, rekli smo, cilja se na ono značenje koje su izmislili novotari i na taj način su prostavili se vjerovanju ahlu sunnata wal džemata. I treća stvar, a to je vudžubul imani bil kur'ani kullihi obaveza vjerovanja u čitav Kur'an, u cijeli Kur'an i u sve njegove ajete, bez obzira da li se radilo o ajetima koji su mohkem, koji su jasni, ili pak s druge strane ajeti koji su mutešabi, koje su manje, manje jasni. Manje jasni. Stoga je obaveza taj mutešabi, ono što je manje jasno, vratiti onome što je jasno kako bi značenje postalo jasno. Kako bi značenje postalo postalo dakle postalo jasno. Nakon toga, autor Rahime Allahu Ta'ala je spomenuo riječi drugog imama, imama Šafija Rahime Allahu Ta'ala, Ebu Abdullah, dakle, i njegov, i njegov kunijet je također Ebu Abdullah, kala imam Ebu Abdullah Muhammed ibn Idris el-Šafi'i. Kaže imam Ebu Abdullah Muhammed ibn Idris al šafii Dakle, njegovo ime je Muhammed ibn Idris. Poznat, dakle, kao Šafija radijallahu anhum to ovdje dakle, kaže autor rahimallahu ta'ala radijallahu anhu kao i kod imama Ahmeda rahimallahu ta'ala iako dakle kada je u pitanju ovaj izraz radijallahu anhum dozvoljno je reći dakle i za onoga koje je nakon ashaba radijallahu anhum reći za njega koristiti ovaj izraz radijallahu anhum ali ono na čemu su učenjaci generalno jeste da kada je u pitanju poslanik sallallahu alaihi selleme da se koristi sallallahu alaihi selleme ili alaihi salatu wasallam i tome slično da kada su u pitanju ashabi radijallahu anhum da se za njih kaže radijallahu anhum a kada se, kada su u pitanju oni koji su došli nakon njih od učenjaka da se za njih kaže rahimahumullahu ta'ala ali cilj je da kažemo da nema nikakve prepreke i da za učenjake koji su došli nakon ashaba radijallahu anhum da za nekog od njih kažemo radijallahu anhu i tako dalje jer je u stvari to dova da Allah dželle ve ala bude zadovoljan zadovoljan sa njim kaže dakle imam Abu Abdullah Muhammed ibn Idris Šafije rahimahullahu ta'ala amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه و صلى الله عليه وسلم vjerujem ili povjerovao sam u Allaha i ono što je došlo od Allaha ciljajući tako na objavu onako kako je Allah to htio i povjerovao sam u Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i u ono što je došlo od Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame onako kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame to htio reći onako kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallame to htio htio dakle reći ove riječi imama šafija rahimahullahu ta'ala kaže šehu Uthemin također obuhvataju nekoliko stvari ili pak dvije stvari prva od tih stvari vjerovanju ono što je došlo od Allaha Ala u njegovoj knjizi na način kako je htio gospodar Ala bez zijadeta wala naqsa wala tahrifa bez dodatka, bez dakle oduzimanja i bez tahrifa bez izvitoparavanja onoga što je došlo od Allaha Ala i druga stvar el imanu bima jae bihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam vjerovanje također u ono što je došlo od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve wasallame u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve wasallame vjerovanjem onako kako je to htio poslanik sallallahu alejhi ve wasallame bez zijadeta, bez naksa, bez tahrifa bez dakle, dodatka oduzimanja ili izvitoperavanja onoga što je došlo u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve wasallame U ovom govoru imama Ešafija, rahimahullahu ta'ala, je odgovor ahlu at-ta'wil. Onima koji slijede ta'wil, ili bolje rečeno tahrif, izvit operavanje. Oni koji izvit operavaju Allahova jalla ala svojstva, poput Ešarija, Maturidija i drugi, koji prime radi za svojstvo ruku kažu, to je dakle svo, to, pod ovim svojstvom se cilja na moć, pod istivaom, uzdizanjem nad aršom setila el istila za gospodariti, za vladati i tako da rete na taj način izvitoperavaju izvitoperavaju značenja spomenuta u Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam a isto tako u ovim riječima je odgovor ahlu at tamfil onima, onoj skupini koja poredi Allahova dželjavala svojstva sa svojstvima njegovih stvorenja Kao i odgovor svakom onom ko ne vjeruje u ono što je došlo od Allahova poslanika, od Allaha Jalla Vala i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Nakon što je spomenuo ove dvije predaje, kaže autor rahimahullahu ta'ala وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم I ovo je put kojeg je slijedio Selef i Halef neka je Allah zadovoljan njima. Selef, dakle, su prijašnje generacije i dolazi od, od, od riječi selepe, što znači biti, prethoditi, poput riječi uzvišenog afe Allahu amma selef. Allah oprašta ono što je, ono što je bilo. Što ga svako ko je bio prije nas, on se u jeziku naziva selefom. On se u jeziku naziva selefom. A dakle, terminološki, selef su oni koji su prethodili prije nas, od ashaba radijallahu anhum, tabi'ina i učenjaka koji su došli poslije njih, a koji su slijedili prvu generaciju, koji su slijedili prvu generaciju. A halef su dakle potonje generacije. Halef su potonje generacije. Kulluhum muttafiquna 'ala al iqrari wal imrar wal ithbat. Svi su oni složni na čemu? Na ikraru, potvrđivanju dakle onoga što je došlo od Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sallam wal isbati prenošenja onako kako uh, potvrđivanja svojstva onako kako jesu dakle li krar, isbat, isto tako prenošenje onako, onako kako su ona prenešena to je dakle al imrar i potvrđivanja svojstava na osnovi dokaza isbat koja su spomenuta u Allahovoj knjizi i u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame min gajri ta'arrudin li ta'wilihi bez dakle ta'wila bez izvitoperavanja ovih ovi svojstava وقد umirna bil ihtidai li atharihim a nama je naređeno da slijedimo a nama je naređeno da slijedimo njihove njihove tragove da slijedimo njihove tragove, to jest njihov, njihov put i da budemo upućeni njihovom uz, u njihovim uzorom. Upozorni smo da se čuvamo novotarija i obaviješteni smo da su one od zabludjelih stvari. I obaviješteni smo da su one od zabludjeli od zabludjeli stvari. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: عليكم بسنة الله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد من بعد عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ držite se mog sunneta i sunneta pravednih i upućenih halifa poslije mene عضوا عليها بالنواجذ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله najbolja generacija koja se ikada pojavila svjedočenje Allahu anna Muhammed kada kaže خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم najbolja generacija je koji, koji njih slijede. To jest da kad to je ja sahaba, slijedimo njihov trag, njihove, pu, njihov put ili pak njihove stope, jer suprostavljanje putu selama, to je pitanje أي عرفتنا sallallahu alaihi wa sallame, kao također i od gospodara Jalla wa Jalla wa Alam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته na stepenu obaveza. Osim da dođe drugi šarijetski tekst koji tu obavezu spušta sa stepena vudžuba obaveznosti na stepen poželjnosti, na stepen poželjnosti. Dakle, ova, ovaj oblik, ovaj siga, ovaj oblik, alejkum, jeste poput uh, fi'lul amra, poput imperativa, poput aqimu, primjer radi aqimu salat, obavljajte namaz i tako dalje. Tako da riječi poslanika sallallahu alaihi wasallama alaikum bi sunnati držite se mog sunneta jesu u stvari imperativ obaveza pridrživanja Allahova, sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam wa sunnati l'hulefai ar-rašidin i sunnata upućeni halifa upućeni i pravedni halifa nakon nakon mene upućeni i prav, e, pravedni halifa poslije poslije dakle poslije mene a to su dakle Abu Bekr Umar Osman i Alija radijallahu radijallahu anhum Takođe u drugim hadisima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas je upozorio na novine u vjeri po riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme kod imama Buharije men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad onaj ko našu vjeru uvede ono što nije od nje to mu se odbacuje to mu se odbacuje u imamu u rivajatu imama Muslima stoji men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad onaj ko radi djelo na kojem nije naša vjera to mu se odbacuje tako da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovim hadisima upozorio na novine u vjeri a mi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme imamo divan uzor kao što kaže poslanik kao što kaže gospodar dželle ve ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana doista vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor Takođe gospodar Đelevala je upozorio na skretanje sa puta oko kojeg su se okupili vjernici. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a zatim nakon toga i vjernici. Pa kaže gospodar Jalla wa ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَ مَصِيرًا A onaj ko se suprostavlja poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, nakon što mu je uputa postala jasna i slijedi drugi put mimo puta vjernika, mi ćemo ga prepustiti, a zatim nakon toga baciti u džehennem, a ružno li je on boravište. A ružno li je on boravište. I kaže, nakon toga, autor rahimahullahu ta'ala, وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم i kaže dakle Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhum prli ashab wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum faqad kufitum slijedite a ne uvodite novotarije slijedite a ne uvodite novotarije faqad kufitum vi ste pošteđeni to jest oni koji su bile prije vas su vas poštedili od toga da imate potrebe u vjeri da uvodite i ubacujete nove stvari. To, dakle, zatim nemate potrebe jer ste kufitum. Toga vas je poštedio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame na taj način što je dostavio Allahovu dželle ala vjeru i oputpunio je. Jer kaže gospodar dželle wa ala li jeume akmeltu lekum dinakum danas sam vam oputpunio vašu vjeru. Tako da nema potrebe za uputpunjavanjem vjere nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam. Šta više onaj ko smatra ili tvrdi da se nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam treba dakle uvesti nešto u vjeri, taj tvrdi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam izneverio emanat od gospodara Jalla Vala i da nije upotpunio objavu od gospodara subhanahu wa ta'ala. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه i Omer ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala je rekao u značenju zaustavite se tamo gdje su se zaustavili oni prije vas ashabi dakle i oni koji su njih koji su njih slijedili dakle, zaustavite tamo gdje su oni gdje su oni zastali gdje su oni zastali jer zaista oni nisu stali zbog znanja dakle, razlog koji su se zaustavili kod te granice nije zbog toga što im je hvalilo znanje i povukli se zbog pronisljivosti nisu dakle stali zbog manjkavosti znanja i nisu se povukli zbog manjkavosti i pronosljivosti. Iako su e, sposobni bili otkriti suštinu i da je bilo u tome ikakve koristi, oni bi je prvi pronašli. A ako kažete, to je nakon njih nastalo, pa u istinu govor o tome nisu uveli osim oni koji su se uputi ashaba suprostavili, i od njihove prakse okrenuli. Oni su opisivali i govorili onoliko koliko je bilo dovoljno. Kazati više od onoga što su oni kazali je propast, a manje od toga je manjkavost. Neki su zaostali za njima pa su popustili, dok su drugi prešli granicu pa su pretjerali, a oni ashabi su bili sredina, koja je bila na ispravnoj uputi, koja je bila na ispravnoj uputi. Dakle, vidite kako lijepa riječi Omar ibn Abdulaziza radijallahu anhu o slijedjenju prvih generacija ashaba radijallahu anhum koji su bili uz poslanika sallallahu alaihi vseleme i također prisustvali doživjeli objavljivanje Allahove dželle vala knjige poslaniku sallallahu alaihi vseleme. Tako da nema sumnje da su oni najpreči da spoznaju murad cilj poslanika sallallahu alaihi vseleme Stoga svako svatanje koje se suprotstavlja njihovom svatanju jeste jeste dakle neispravno, jeste neispravno. Zatim nakon toga autor Allahu ta'ala spomenuo riječi Muhameda ibn Abdulrahman al-Adramija kao i riječi e, spomenuo riječi imama imama al-Auza'ija i riječi Muhameda ibn Abdulrahman al-Adramija ali inša Allahu ta'ala ova dva teksta ćemo ostaviti za naše sljedeće druženje i inša Allahu ta'ala nakon njih početi da govorimo o Allahovim dželjavala svojstvima koje ovdje ovdje autor Rahima Allahu Ta'ala spomenuo u ovoj, u ovoj knjizi. Ovde se inša Allahu Ta'ala zaustavljamo doveći gospodaru dželle dželjavala da nas obskrbi znanjem kao i radom posvećenom znanju Molim gospodara dželle Đelevala, oprosti naše grijehe, da nam podari svatanje u vjeri, i poveća naše znanje kulu kauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira